وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ƙarshen wa'azin bauchi kenan yanzu kuma za mu tafi zuwa wa'azin kano wanda a rana ɗaya aka yi da na bauchi duk wanda ana ana kashe gari ne aka kashe shi ta fahimullah Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ba same shi ba a irin wannan zamanin namu kuma ana iya samun sa malami ka ce ma'ana Sheikh Ja'far Mahmud Adam amma mun ci goma rakna maka kai hakuri dawo waye ne ke tafiya daga bulaguro yake wallahi والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqrata min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah a hakikanin gaskiya bayan jawaban da muka ji daga wajen malamai da suka gabata tun daga kan malam nazifi da dr muhammad sani da malam aminu ibrahim daurawa ban tsammanin akwai wani gibi da suka bari wanda yake bukatar a ciki sun baiwa wannan maudu'i hakkinsa tunda ba maudu'i ne na wa'azi ba maudu'i ne na tunatarwa dangane da waɗansu bangarori a daidai lokacin da muke dab da jajiberin zaɓe don haka abin da zan faɗa zai zama a takaice dan kar in faɗe shi da yawa ya zama maimaikan abin da suka faɗa domin ba su kyale kowace gaba ba shi shugaba wanda yake amsa sunan shugaba akwai haƙoƙi da suka rataya a kansa wanda zai kare wa mutanen da yake wa shugabanci waɗannan mutane da yake wa shugabanci su duka da waɗanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba domin da aka ce ga gwamnan jihar katsina sai aka samu kashi hamsin da ɗaya na jama'ar jihar katsina sun zaɓe shi arba'in da tara ba su zaɓe shi ba lokacin da ya hau karagar mulki zai kare haƙƙin duka su duka ne ɗari bisa ɗari ɗinsu ba na hamsin da ɗayan da suka zaɓe shi idan aka ce ga gwamna a kano kashi hamsin da biyu sun zaɓe shi zai kare haƙƙin dukkan jama'ar kano ne hatta na arba'in da takwas ɗin da basu zaɓe shi wannan wajibi ne shugaba ya lura da wannan to muhimman abin da shugaba zai karewa al'umma na haƙoƙi a matsayin shi na musulmi farko dai dole ya kula da addinin al'ummar da yake wa mulki tataccen addinin su wanda babu garwaye a ciki ya tsare musu shi saukakken addinin da ba a sirka shi da son zuciya ba yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa madararsa babu garwai wajibi ne ya tsare wa mutane wannan kuma lokacin da zai karewa mutane addinin ba shawarwarinsu zai bi ba abinda suka zaba a matsayin addinin ya kare musu zai tuntuba ayoyin alkur'ani shin menene addini ya tuntubi ingantattun hadisai menene addinin wannan abin da ya tabbata ta hanyar qur'ani da hadisi shi zai kare wa al'ummar dan shine asalin addini dan ya kare addini wajibi ne ya bude kofofi na kira zuwa ga addinin ga malaman da suka karanci addinin dan ya kare addinin wajibi ne ya rufe dukkan wata kofa da za ta yada wata aƙida da ta sikaro da koyarwar addinin dan duk wannan yana cikin ba da kariya ga addinin wajibi ne ya kasance tsarin karantarwa a makarantun da ke karkashin jiharsa in gwamnan jiha ne ko karamar hukumarsa in chairman ne ya kasance tsarin karantarwar an shigar da addinin kuma gyararren addinin wanda dai babu garwaye a ciki wajibi ne shirye-shirye na kafofin yada labarai rediyo da talabijin Abin da duk za a yada ya zanto bai ta karo ba da koyarwar addinin wannan shine wajibin farko haƙƙi na farko da talakawa suke da shi akan shugaba ya tsare musu addinin su sannan wajibi ne ya tsare musu rayuwarsu ta yadda za su iya barci har da mun shari a gidajensu ta hanyar samar da tsari na tsaro mai inganta hanyar kame hannun duk waɗanda aka san kai kawo ɗansu a cikin jama'a zai zama barazana ga rayuwar jama'a ta hanyar zartar da doka da oda kan dukkan mutumin da yake wa doka ɗin karan tsaye duk wanda ya firgitar da wani ya hana shi barci a kowane dalili ko dalilin karɓar dukiyarsa ko dalilin musu da tankiya da jayayya ko dalilin kabilanci ko wani dalili na daban to ya kasance wannan shugaba ya hukunta wannan da ya hana wani barci ko su wani barci wajibi ne shugaba ya tsayewa mutane hankulansu ya yaƙi duk dukkan wani yunkuri na yada kayan maye a tsakankanin jama'a dukkan abin da idan an sha za a bugu zai kawar da hankali zai sa zukata su rinka ba da saƙo ba daidai ba ga masu su to wajibi ne shugaba ya yaƙi wannan abin ya yaƙi masu fatocin shi ya hana su sakat kada ya saka musu mara ta yadda za su fi tsara don hankali ɗaya ne daga cikin abin da yake mai kima a ma'auni da mizani na shari'ar musulunci wajibi ne shugaba ya karewa mutane hankulan sannan wajibi ne shugaba ya karewa mutane dukiyoyinsu ya tsare musu dukiya ya bude hanyoyin samar da dukiya ya toshe dukkan wata kafa ta almubazzaranci da dukiya da farda ta dukiya dukiyar talakawan da ke hannun shi ya alkinta ta ya gudanar da ita ta hanyar da ta dace kare ya kashe komai sai bisa ga haƙƙi domin duk abin da ya kashe ko ya rinsa ido wani ya kashe sai Allah ya tambaye shi akai ranar tashin kiyama duk abin da ya salwantar ko ya baiwa wani dama ya salwantar a gobe kiyama sai ya ba da ansa a gaban Allah za a auna a gane ya haɓaka dukiyarsu idan a kwatanta yadda kasuwanci yake kafin zuwansa da halin da kasuwanci yake ciki bayan zuwansa masana'antun da ake da su a jihar sa kafin zuwansa da kuma waɗanda ake da su bayan zuwansa karuwa suka yi ko raguwa suka yi adadin masu aikin yi kafin zuwansa da adadin marasa aiki bayan zuwansa karuwa abin yi ko kuma yaya yi? adadin ƙwararrun mutane masu sana'o'i daban-daban yadda ake da su kafin zuwansa da halin da ake ciki bayan zuwansa shi da kanshi zai auna wannan yayi wa kansa hisabi tun kafin ranar da za a yi masa hisabi shi da kai kanshi zai nemi shawarar mutanen kirki kwararru a fannonin rayuwa daban-daban waɗanda za su gaya masa gaskiya ba waɗanda za su yi masa fadanci da tumasanci ba waɗanda suke son su tsira su da shi a gaban Allah ba waɗanda suke so su yaudare shi ba su fake shi yadda ɗan dambe ke fakar abokin dambansa ya naushe shi ya kwantar da shi ba haka suke masa ba sukan faɗa masa gaskiya ko da ita yake so ya ji ko ba ita yake so ya wajibi ne shugaba ya tsare mutuncin mutane dukan waɗannan haƙoƙi ne na talakawa ko sun nema ko ba su nema ba Allah ya tabbatar musu da su a shari'ance shi kuma wajibi ne ya tabbatar musu da waɗannan haƙoƙi sannan su talakawa akwai haƙƙi da shugaba ke da shi a kansu wajibi ne su yi mashi da'a da biyayya cikin duk abin da ya kawo na tsari ko doka wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba amma idan ya kawo wani tsari ko wata doka da yake saba Allah ne miraran saba wa manzan Allah ne a zahiri to wannan babu wata ta'a da za a yi masa don manzan Allah ce la fa'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla ba a yin da'a ga dukkan mutumin da bai yi wa Allah da manzansa ba da'a sannan wajibi ne talakawa su zanto masu ikhlasi ga shugabansu abinda ake nufi da ikhlasi mu'amalantar sa da tsarkin zuciya ba tare da mugunyar zuciya ko mummunan tunani ba abinda ya dace da daidai su yi masa addu'a ta gari Allah ya taimake shi akai su karfafe shi ya samu nasarar yi kuma ya ƙara wannan daidai din in ya manta da alheri su tunatar da shi in ya tana zai aiwatar su taya shi har ya kai ga cin nasara idan kuma ya yi kuskure a isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace ba tare da la'anta ko tsine masa albarka ba wannan da haƙƙi ne da shi shugaba yake da shi akan talakawansa waɗannan al'amura dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan an bi su za a sami ingantacciyar rayuwa a tsakankanin jama'a don haka yayin wa musulmi abinda zan faɗa a nasiha ta ta karshe shi ya kamata mu ji tsoron Allah mu duka mu da za mu yi zaɓe da kuma su waɗanda za a zaɓa asalin zaɓen nan malamai sun yi mana bayanin sa. dukkan mutumin da zaka zaɓa to ya zanto ka zaɓe shi ne ba dan maslahar ka ba kai kadai sai dan maslahar al'umma gaba daya akwai mutanen da suke fama da kuncin tunani waɗanda su abinda suke ganin bai suka samu a ƙarƙashin ɗan takara domin su ce a zaɓe shi me suka rasa domin su ce kar a zaɓe inda ɗan takara zai zo ya bani miliyan goma ni kaɗai a matsayina na jafar amma ya ha'inci jama'ar da yake wa mulki ta hanyar sauran bukatunsu wanda kuma a treasury na gwamnati akwai kudaden da za a yi wannan bukatun amma ya ki ni kuma in kalli miliyan goma nan in ce ku zaɓe shi to na ta amanar kai na kuma na ta amanar ku talakawa bayan Allah shi kuma shugaban na haice shi inda shugaba zai hana ni ko kobo, amma ya zanto kudaden da ya karɓo daga gwamnatin tarayya ya aiwatar da su ta hanyar da ta dace to wajibi na ne in kiraye ku cewa ku zaɓe shi ba a daukan ma'auni na cewa ni me na samu ko me na rasa masu irin wannan sune waɗanda suka jahilci addini suka jahilci rayuwa domin wannan shine abin da ya kai Najeriya cikin halin da kai ganin in amfana ne kaɗai ko mu waɗansu yan tsirari da za a buɗe mana wata kofa mu samu kuɗi shikenan sai mu shiru mun san abin da shugaba yake ha'inci ne amma sai mu ɗaure masa gefe hasali ma mu rinka kururuta jama'a cewa dole su goyi bayansa ba dan komai ba sai dan abin da muka samu samanin baksin da rahimu mahduda wani dan abin da bai taka kara ba ballan sana ya karya to wannan kuntataccen tunani ne kuma rashin hangen nesa ne rashin sani ya kamata ne kullum zaka kalle mu mu duka bai muka samu ba wai ne kadai mai na samu ba ko mu yan tsirari bai muka samu kuma kai kullun shugaba ka kalli mutumin da yake kushe ka kamar yadda malami na ya faɗa abin da ya faɗa ƙarya yake ko gaskiya ne in ƙarya yake yi ba faɗuwa kai ba ci gaba kai in gaskiya yake yi ha kuma ba faɗuwa kai ba ci gaba kai domin in ƙarya yake maka kage ma zai kankare maka ka. a sakamakon ya zarge ka kan ƙarya idan ko gaskiya yake yi to ya maka gata sai ka duba wannan abin ka gaya za ka yi ka gyara wanda galibi 'yan siyasar mu ba sa haka sannan kuma matasa su lura da yadda ake amfani da su kuma yadda za a ci gaba da amfani da su ɗazu nan na shigo Kano dan na shigo nan ana sallan magriba waɗanda suka zo kamfen aka yi yawo da su cikin gari suna komawa kaga yara akan a kori kura sama da mutum hamsin daga ganin su kai kasan ba su yi azhar ba ko la'asar kuma galibin su an ba su kayan maye sun sha sun bugu mota tana layi suna ihu suna rike da hoton wane sai wane sai wane sai wane su waɗanda suke ba da kuɗi a hakan a ciki babu ƴaƴansu fa ƴaƴansu suna manya-manyan makarantu ko na cikin gida ko na kasashen waje babu ƙannansu babu ƴaƴan yayyansu ko ƴaƴan ƙannansu a ciki wannan shine hakikanin cin amanar al'umma wannan shine hakikanin rashin mutunci ka haukata ƴaƴan talakawa bayan ka yunwatar da su bayan ka jahiltar da su ba ilimin addini babu na rayuwa su kashe awa goma sha biyu suna dakon hotunanka kan kana son ka tsaya zaɓe a wani mataki na zaɓe a kan abin da za a basu wanda bai wuce naira ɗari uku ba ko ɗari uku da hamsin hakika wannan cin amanar al'umma ce saboda haka anan wurin ya kamata ya hatar duk wanda za mu zaɓa kar mu kalli me ya bamu mu kalli dace wasa da cancantarsa duk wanda ya dace ya cancanta shi zamu zaba ko ya ba mu kuɗi ko bai ba mu ba duk wanda bai cancanta ba ko ya ba mu fan taba sama mu kayar da shi wannan shine gaskiyar labari amma in kuka tsaya da jahilci da kuntatacciyar kwakwalwa ni an bani kaza a'a ni na ci kaza na ci gajiyar kaza to wannan tunani ne na ci baya ba tunani ne na mutumin da ya san abin da yake ba abin haushi da takaici hatta waɗansu daga cikin waɗanda suke magana da yawon addini a koma su irin wannan kuntatattun tunanin yakan auna mai ya samu dan ya goyi bayan abu kaza ko mai ya rasa da ya goyon bayan wannan abu a hakikanin gaskiya inda an neme ni shawara tun farko ni da ba sai na yi magana ba domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar Da haka mintunan da aka ɗaya ba mun sun riga sun wuce dole in taka birki a nan gurin ubangiji ta Allah ya mana gaban kasar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wannan shine wa'azin Sheikh Jafar rahimullah ko kuma nasihar ta karshe a rayuwarsa nan kan bayan wannan nasiha waɗansu awoyi za mu iya cewa aka kashe Sheikh Jafar rahimullah Allah ya masa rahama Allah ya karɓi shahada Allah ya azurta mu da mutuwa irin ta Sheikh Jafar rahimullah Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama زو غاموسا وقا كتب الثاني عمر والداعي أرانا دعاك الشيخ الشيخ جعفر رحمه الله شيخ الجمعة بايا السلام عليكم تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci sun tabbata ga annabin rahma annabi muhammad da sahabbansa da alayensa da waɗanda suka bi tafarkin sa har ranar kiyama ‘yan uwa musulmi Allah maɗaukacin sarki yana faɗa a cikin littafinsa mai sarki ya ku mutane kuna tsammanin mu tsare kusa sakata haka nan dan kun ce kun yi imani ba za mu jarrabe ku ba haka nan Allah ya jarrabi waɗanda suka gabace ku har sai da aka tantance masu gaskiya aka tantance waɗanda ba su da Allah maɗaukacin sarki yana faɗa yana cewa a ce tsammaninku ku shiga aljanna haka kawai irin misalin bala'i da tashin hankali da fitina da ta samu waɗanda suka gabace ku ba ta same ku ba babu shakka tsanani da bala'i da musiba sun same su an girgiza su matukar girgizawa har sai da ta kai manzo da waɗanda aka yi aka yi suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo ko kusa ne nasarar Allah kusa ta ce ya ku mutane ya ku dandazon musulmi a wannan safiya mu ta wannan rana mai girma mai albarka ranar juma'a muka waye gari da wata masifa da wani labari mara daɗin ji wanda yake tsaga zukatan muminai yake karkada hankulan masu kaɗaita Allah masifa ce bala'i ne da ya shafi kowa da kowa ya shafi manya ya shafi kalala ya shafi maza ya shafi mata ya shafi tsofaffi ya shafi samari da kananan yara bala'i ne wanda ya shafi da'awa da'awa ta gaskiya da'awa zuwa ga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala'i ne da ya shafi ilimi bala'i ne da ya shafi shi kansa alkur'ani wanda ake karanta shi tare da shi haƙoƙinsa tare da ƙoƙarin fito da ma'anoninsa zuwa ga al'umma wannan bala'i wannan masifa da tashin hankali ta rasuwar ɗan uwanmu babban teyin malamin nan kwararren mai tafsiri wanda sautinsa ya ɗaga yayi sama yana kururuwa da wanda sautinsa ya ɗaga yana kururuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sautin da ya yi kururuwa ya shiga ko ina da ina yana kira zuwa ga adalci zuwa ga daidaito zuwa ga aba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wannan sauti wanda aka kasa yi wa shamaki da hujja aka kasa yi mata shamaki da ilimi aka kasa yi mata shamaki da dabara shi aka yi ƙoƙarin a bice shi a wannan asibari wannan sauti shi aka yi ƙoƙarin a binne shi a kawo ƙarshensa waɗannan 'yan ta'adda miyagu azzalimai ba su sani ba har kullum kalmar gaskiya bishiya ce da ba ta toho ba ta tsoro ba ta girma har sai lokacin da muka shayar da ita da biranen cikinmu duk abin da za mu faɗa na kalma ba zai wuce kalmar baki ba har sai lokacin da muka ba da kawunan mu fansa ga Allah fansa ga wannan kalma a lokacin da muka yi haka a wannan lokaci ne Allah maɗaukacin sarki yake rubuta ma wannan kalma wata sabuwar rayuwa wannan kisa na gilla da aka yi wa ɗan uwa shahidi insha Allah Sheikh Ja'far ibnu Mahmud ibnu Adam muna ga babu abin da zai tsara a taskar da'awa zuwa ga Allah da sunnar manzon Allah face nasara babu abin da zai tsara a wannan taska face fatafi mubinan Allah maɗaukacin sarki yana cewa kada ku kuskura ku kirawo waɗanda aka kashe wajen ɗaukaka kalmar Allah ku kirawo su matattu a'a rayayyu ne ku ne ba ku sani ba kada ku yi tsammanin waɗanda aka kashe wajen ɗaukaka kalmar Allah matattu ne a'a rayayyu ne suna nan gaba ga ubangijinsu ana da su muna maka murna muna maka murna ya ɗan uwa da wannan shahada ka wayi gare shahida sunna shahida tauhid muna yi maka hani'an muna yi maka murna muna yi mata farin ciki da samun wannan shahada Ta samu shahada fi sabilillah Ta bi tafarki irin tafarkin da annabawa da salihai da nagartattun bayan Allah suka bi a da Allah yana cewa wa ta'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir da dama daga cikin annabawa da malamai na Allah masu yawa an kashe su saboda ɗaukaka kalmar Allah wannan ba ta sa sun yi rauni ba abinda duk ya same su na bala'i wajen ɗaukaka kalmar Allah bai sa sun yi rauni ba Allah ya ce ba su yi rauni ba ba su kasa ba ba su gaza ba Allah yana son masu juriya masu haƙuri masu jajircewa dan uwa ka bi tafarkin da da dama daga cikin magabatan wannan al'umma suka bi na farko farkon su sune halifofi guda uku umar ibn khattab da usman ibn nurayn da Aliyu abu sibbain hakika an kashe sayyidina umar Allah ya tsara masa yarda yana sallar asubahi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu lu'lu'atal majusi shi ya kashe shi ta hanyar yi mata suka ba ɗaya ba ba biyu ba a jikinsa ya kuma kashe wasu mutane tare da shi a cikin wannan dare a wannan masallaci to tarihi shi ke zai mai kanka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka tarihi yake maimaita kansa haka aka samu dan uwa shahidu sunna a cikin masallaci na Allah yana jagorancin sallah ta asubahi yana karanta wa mutane alƙur'ani ya karanta wa mutane suratul Ma'ari. a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya riga ya shirya rayuwarsa tana nan za ta tafi zuwa ga illihi a cikin wannan masallaci aka yi masa harbi ba ɗaya ba ba biyu ba aka kuma kashe wasu bayan Allah tare da shi wannan tarihi haka yake ne ta kansa gado ne na waɗancan azzalumai na farko waɗanda suka yi ta'adda a tarihin musulunci su ne suke ci gaba da ta'adda har zuwa yanzu kuma a bisa tsammaninku yin haka zai kawo ƙarshen faɗar gaskiya zai kawo ƙarshen wannan kururuwa ta yaya ta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda ba su sani ba ita wannan tafiya tafiya ce waɗanda waɗanda suke jagorancin ta su ne waɗanda suka ba da jinin su fi sabilillah su ne a kan gaba su suke jagorancin wannan tafiya ba wai baya suka koma ba a lokacin da suka ba da jinin su fi sabilillah sun ƙara shigewa gaban tafiyar ne sun kalmar da suka bari ana karanta ta ana sauraron ta da wannan jini nasu da ya zuba a kowane zamani an samu tsare ku waɗanda suka yi shahada fi sabilillah a cikin kowace al'umma an samu irin wannan wannan bai sa sautin gaskiya ya bice ba bai sa ya lafa ba bai sa ya yi kasa ba babu kuma abin da zai sa shi yayi rauni kamar yadda Allah ya ba waɗancan shaida fama wahanu lima asabahum fi sabilillah abin nan da ya same su saboda Allah bai sa sun yi rauni ba bai sa sun gajiya ba to haka nan ita ma wannan al'umma a cikin karkashin jagorancin malaman ta za ta ci gaba da tafiya babu abin da zai sa mata rauni har kullum muka tuno shahadar shi Jafar za mu tsara kaimi ne akan wannan tafarki ku tsaya bisa ga ku. ku riƙe ku ƙanƙame wannan tafarki babu wani abu da zai same mu na rauni za mu tsaya mu jajirce har sai gaskiya ta yi nasara ko mu mutu gaba mu da fatan Allah maɗaukacin sarki zai karɓe shi cikin waɗanda suka yi shahada zai sako shi cikin tawagar annabawa da siddiƙai da salihai da mursalai Allah maɗaukacin sarki zai karɓe shi cikin wannan tawaga Allah maɗaukacin sarki zai saka masa da aljanna mafi tsori Allah maɗaukacin sarki zai alfinta bayansa Allah maɗaukacin sarki zai yayata da'awarsa Allah maɗaukacin sarki zai kiyaye zurriyarsa muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya tona asirin duk wani wanda yake da hannu cikin wannan lamari babba ne ko karami Allah ya tona asirinsa Allah ya bankada asirinsa wannan al'amari ba za a bar shi ya tafi a haka ba muna nan za mu bi duk hanyoyin da suka dace duk hanyoyin da suke na halal gare mu wajen mu ga cewa wannan abu bai tafi a banza ba sai mun gano waɗanda suka yi wannan aika aikar kuma sai sun kwashi kashin su a hannu Allah ya yarda muna nan a kan tafarkin da muke kai ba za mu canza ba in Allah ya yarda muna nan ana bincike ta duk kafofin da ya kamata kuma in sha Allahu ba da dadewa ba za a fara gano bakin garan da fatan yan uwa al'ummar musulmi za a ci gaba da yi masa addu'a Allah madaukake sarki ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya karbe shi cikin shahidai Allah madaukake sarki ya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa akan wannan tafiya tamu Allah madaukake sarki ya ba mu ƙarfin gwiwa akan wannan tafiya tamu a nutsu yan uwa a nutsu muna cikin wani lokaci da muke buƙatar nutsuwa babu abin da zai sanya mu ci nasara sai mun dawo da hankalinmu mu kada wani kada wani ya yi jagoranci ba karkashin jagorancin malamai ba idan muka yi haka ba mu nuna mu al'umma ce guda ɗaya ba mu tsaya mu kankama malamanmu ana nan wannan abu ba zai tafi haka nan ba kuma mutuna idan akwai wata masifa da za ta same ta a rayuwa ka tuna masifar rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu masifar da ta kai wannan Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in